Egunon! Berri handia jaun handereak, Euskararen erakunde publikoak, guri izkuntzaren bermatzea zarduratzen den egiturak badu bere lehen dakari berria. Deitzen da Matias Artzaina. Gore Matias Artzaina, egin lan gure Euskara hain maitatuaren indartzeko. Ah, ah, barkatu entzuleak, norbaitek deitzen hau telefonaz. Bai, nola, Euskararen erakunde publikoko presen berria, Estela deitzen Matias Arzaina, baina Mathieu Berger. Aba, aba. Zuzen geta bat entzuleak, eh, gure mintzairaren xefa berria, ez da deitzen Matias Arzaina, baina Mathieu Berger. Eta, baionako, haute sozialista da. Bere deitzen dut. Matio Berge, egunon eta goresmenak, zuzira beraz Euskararen arakondi publikoaren lehen dakari berria, nola zonartu duzu kargu hori? Donc ce qu'on constate globalement, c'est que ce sera euh, un, budget en augmentation qui sera proposé. Euh, Est-ce, bakatu Mathieu, galatzen hauzun, nola hartzen duzun kargu hori? Ça, c'est pour la partie euh, recette et au niveau des dépenses. Mais espresa itzire edo, zergatik frantsesez mintzok C'est eskola bakigu, eh? Ze uste oso, euskaraz dugula egiten? Pour répondre euh, aux enjeux futurs des médias en langue basque. Yeah. ce c'est impossible. L'augmentation de la part budgétaire d'appui aux opérateurs. Hein. Eta bai, ala da, horrei ulertzen dut, Euskaraz ez dakien norbait eman dute Euskararen aldeko politika kudeatzen duen egituraren buru. E deja demandea rencontre, donc, izo Euskal Konfederazioa. Bai ez, Matio, esiltzite. Goiz flash da, goiz eskandalizatua da, goiz flash lugeratua da. Gure mintzairaren aldeko erakundearen buru eman dute, gure mintzaira ez dakien norbait. Da, ez dakitnik... Uh... Eh, ez dakien norbait, frantxesa Akademian txagrazte malute bezala ordenak argituak laizke. Ebe, eskaraikin ez da berdin, eskaraikin egiten alda. Ebe, ez gira gora. Ba, zu txariunat, zer da Espainiaren kapitala? Elizondo? Ongi da, geografia kasle izendatzen zaitut. Zu, zi urtetan bururatu zen oita emeetzi berroita bosteko gerla? E, bimila eta bian? Ongi, zu historia da kasle. Zu, zomateldu da bialdiz lau? E, bederatzi? Ongi da, Matematiken Akademiaren buru emaiten zaitut. Zergatik ez? Zergatik ez laike besteekin egiten al, Euskararekin egiten dena. Ba, bere kesuaren ez ditzeko, goiz flasek nahiagudu kronika hau kantuz bururatu. Denek dakite, goiz flasson bahar den, izkuntzaz maite, mindua berzek ezin du hori konpreni frantses du bere mundua mila dudehetan ezartzen dugu bere atxiki mendua ezin du bizi euskararen zat guk dugun sendimendua Matio Bergeri eman dio hote gaur euskararen galona haute txidela sozialista hori baita arrazoina gure herriaz dakiena da bakarrik nohunden baiona ardietaz deus ez dakiena nola laike hartzain ona. Nia, hori